для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі кнігі Івана Шамякіна Трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. Дзверы адчыніліся, і Саша ўскрыкнула, спалохаўшы полю і даніка. На парозе стаяў Уладзімир Іванович Лялькевіч. Саша адразу пазнала яго. Ён акінуў хуткім позіркам прысутных. Добра, што ў хаце не было нікога чужога зачыніў дзверы, пакульгаў да Сашы, якая стаяла нерухома, ашаломленая, разгубленая, як прыняць чалавека, які некалі дамагаўся яе кахання. Поля насцярожа наступіла насустрач яму, як бы жадаючы загарадзіць малодшую сястру. Ён спыніўся перад імі, не вітаючыся, аднак не зводзячы яснага і смелага позірку, Саша ціха сказаў «Паверце, я не Александра Фёдоровна, што толькі сёння, калі мне расказалі падрабязна, назвалі ваше дзявочае прозвішча, я здагадаўся, зразумеў, што гэта вы. Калі вам непрыемнае заўтра ж пайду, дазвольце толькі пераначаваць. Ён апусціў вочы і схіліў галаву, ісці яму не было куды. Вы скажете, что я пойшоў праведаць сваіх бацькоў. Поле зразумела, што гэта ўсяго толькі знаёмы і з палёгкай уздыхнуўшы зірнула на Сашу. Чаму ж ты маўчыш, скажы чалавеку слова, гаварыў яе позірк. Саша схамянулася і працягнула руку. Добры дзень, Уладзімір Іванович. Ён выпусціў мыліцу, нахіліўся, каб паціснуць яе руку і пахіснуўся. Поля підтримала його. «Да ви сядайте, сядайте, дайте ваш мяшок, распранайтеся!» Яны рабілі не тое, што трэба, не тое казалі адно аднаму. Даніку не спадабаліся не толькі паводзіны сясцёр, але і паводзіны самога камісара. Глянувшы на вокны, ці не падглядаюць праз адтуліны ў шыбах, цікаўныя вочы жанчын, дзяцей ён гучна павітаўся. «Здароў, Петя!» Лялькевіч павярнуўся і адразу ж радасна абняў Даніка. «Здароў, Данік, здароў, дарагі!» Гэта было шчыра, бо яны ведалі адзін аднаго. Сустракаліся ў атрадзе, калі Данік хадзіў восень на сувязі, Лялькевіч гутарыў з ім. Камісар адчуў глыбокую ўдзячнасць да гэтага разумнага, смелага хлопца і расчуліўся да слёз. «Дарагі!» Убачыўшы, як заблішчалі яго вочы, не стрымалася, заплакала поля, замітусілася, памагла яму скінуць шынель, пасадзіла на лаву. Саша цяпер толькі ўбачыла яго нагу, абкручаную анучамі, мыліцу, якую ён паклаў побач. Успомніла Пецю і таксама прыслязілася. Слёзы іх аказаліся вельмі дарэчы, бо праз хвіліну ў хату ускочыла суседка Аксана, прынесла сіта, якое ўзяла стыдзень назад і ўсё забывалася вярнуць. Яна спынілася каля парога, прыкінуўшыся, што збянтэжылася, убачыўшы незнаёмага чалавека. Данік і тут не разгубіўся, ён амаль з дзіцячай непасрэднасцю паведаміў Аксана: "Сашын муж прыйшоў, Петя, з лагера". Маладая жанчына, якая, пачуўшы гэту навіну па вуліцы, прыбегла, каб пераканацца самой, ад нечаканасці выпусціла з рук сіта, яно пакацілася цераз усю хату пад ногі Сашы. Аксана нясмела сарамліва падышла, працягнула чырвоную загрубелую руку. «Добры дзень, Петя! Са зваротам вас э, шчаслівым! Няхай будзе шчаслівы!» Потым кінулася да Сашы, абняла і залілася слязьмі. Убачыла чужыя радасці гора, успомніла сваё, забітага немцамі свёкра, мужа, які невядома дзе цяпер, можа, даўно снег укрыў яго белыя косці. Саша разумела, што ёй трэба адказаць слязьмі і нейкімі словамі, але не было ні слёз, ні слоў. У гэты момант заплакала ў калысцы Ленка. Поля ўзяла яе і паднесла бацьку. Ён пацалаваў і ціха сказаў: "Дачка мая". Саша вздрыгнула, пачуўшы гэта, Яна забылася на Аксану, на яе слёзы ўся неяк сціснулася, напружылася і раўніва сачыла за кожным рухам Лялькевіча, гатовая ў любую хвіліну кінуцца і адабраць у яго дзіця. Якая яна яму дачка? Але Владзімир Іванович як бы адчуў гэта і хутка перадаў малую полі. Саша вздыхнула, вспомнила свою роль и поцеловала соседку мокрую щеку. «Супокойся, Оксана, таки нашлёс жаночи!» «Оксана!» – звернулася до яе поля. «Ты позычыш мне?» – яна не сказала чаго. «Гостя сустрэць, можа, калі-небудзь разжывёмся?» Ой, полечка родная, пра што ты кажаш, Усё, што ёсць у маёй хаце, усё, усё разам жыць, разам і гора перажыць. Поле і Аксана хутка выйшлі. Данік хітра усміхнуўся камісару. А я пайду э, дров на э, калю, каб бачылі, што ўсе мы сустракаем госця. Яны асталіся адны, калі не лічыць, Ленку. Хвіліну маўчалі. Thank you. Чаму ён маўчыць? Нервавалася Саша. Але каб яна не баялася глянуць, то здагадалася б чаму ён маўчыць. Пасля непасільнага для раненага напружання і душэўнага хвалявання камісару стала блага. Збялелы ён прытуліўся галавой да сцяны, баючыся страціць прытомнасць. Не, не. І на гэты раз ён перамог сваю слабасць, выцер рукавом холодны пот на лбе ціха попрасіў: Александра Фёдоровна, дайте калі ласка воды. Яна глянула і ахнула: Вам не добра? Ён піў і зубы яго стукалі аб конаўку. Цяпер яна стаяла побач уважлівая, чулая, забыўшыся на свае пачуцці. Можа ляжаце? Не э, Нічога прайшло. Ён вінавато усміхнуўся. Александра Фёдоровна, я хачу, каб вы паверылі, што я нічога не ведаў. Для мяне гэта вельмі важна. Уладзімир Іванович, навошта вы так? Чаму вы думаеце, што я не веру вам? Вы як бы засцерагаеце мяне ад нечага і выходзіць, што вы самі не верыце мне. Зразумееце, для мяне заданне арганізацыі ваша толькі не маё. Партызан, а вы іх камандзір. Глядзіце на мяне як на партызанку, якая выконвае ваше заданне. Так мне лягчэй будзе. Вы камандзір, камандзір. Я ваш баец, аб усім іншым я сама буду думаць, аб сваёй дацэ, аб сваім мужу. Ён схіліў галаву: « Я разумею вас. Дякую вам. Саша нахмурылася. Завошта дзякаваць, я нічога яшчэ не зрабіла. І жадаючы перавесці размову на іншую тэму, яна спытала: «Я Давно вас ранили? На свято. Мы вырашили поднести им святочный сюрприз. Налетели на Зубровку, там у их склад боеприпасов. Склад мы запалили, але на станции чомусь опынулися танки. Етеровцы кинули их на уздогон нам, чтобы... Танкі білі з гарматы мяне асколкамі. Скажыце, многа ў вас там людзей у лесе? Многа. У яго карых вачах успыхнула ледзь прыкметная усмешка. Вы маеце на ўвазе наш атрад? Але хіба наш атрад адзін? Атрады ўсюды, у кожным раёне, у кожным лесе. У кожным лесе. Яны растуць як грыбы. Саша даверліва наблізілася. Вось добра, трэба, каб пра гэта ведалі людзі. А то мы сядзелі тут, што ў цемры, нічога не ведалі, нічога не бачылі, пакуль хлопцы не звязаліся з вамі. Вы не ўяўляеце, як гэта страшна, якія цяжкія думкі з'яўляюцца. Вочы камісара раптам загарэліся дзіўным агнём. Ён азірнуўся на вокны і схапіў Сашу за руку. Яна хацела адняць руку, але ён цягнуў яе да сябе слухайце. Александра Фёдоровна, вам вам перша, я скажу на віну, шчаслівую на віду пазаўчора па радыю прынялі. Пачуўшы гэта, Саша паслухмяна села на лаву побач з ім, не аднімаючы больш, Рукі, якую ён сціскаўся мацней, мацней, нашы разграмілі немцаў пад Масквой, чуеце, Саша, разбілі і гоняць прэч гадаў. Тысячы трафеяў, тысячы палонных. Вось пра гэта трэба, каб народ як мага хутчэй даведаўся. У маім шынялі зашыта некалькі лістовак. Мы іх размножым. Нехта застука ў сенцах. Яны спынілі размовы, Саша хутка дышла да калыскі. Радасна ўсхваляваная навіной, яна падумала, што чалавек гэты прыйшоў сюды не толькі дзеля таго, каб залячыць свае раны, але і каб працягваць барацьбу, кіраваць імі маладымі падпольшчыкамі. Праз гадзіну паўтары, калі добра ўжо сцямнела, у хаце сабраліся Аксана, дзядзька Раман з жонкай. Сусед Хвядос, які месяцы два таму назад прыйшоў ранены з акружэння. Дзве суседкі бабулі. Жанчынам хацелася пабачыць сашанага мужа, мужчынам чалавека, які вярнуўся з лагера палонных. На стале засланым святочным абрусам тым, што ткала яшчэ нябожчыца маці ў пасах дочкам, стаялі талеркі са скрылькамі сала, міскі з гуркамі, капустай, бульбай, ад якой да самай столі падымалася пахучая пара. Дзве пляшкі самагонкі, закаркаваныя кавалкамі кеха – Спачатку ўсе паводзілі сябе стрымана, паважна, як належыць у такіх выпадках. Мужчыны, увайшоўшы ў хату, віталіся з пецем за руку, цёткі цалаваліся з Сашай, плакалі. У тыя чорныя дні ў жанчын хапала прычынка паплакаць. За стол селі не ўсе. Суседкі ад запрашэння ветліва адмовіліся і прымасціліся на лаве. Дядзька Раман, чалавек дасціпны, бывалы, Узяў на сябе ролю гаспадара. Па вясковых законах у яго на гэта было маральнае права. Саша – яго хросніца. Шклянак было ўсяго дзве. І дзядзька Раман наліў першую чаргу сабе і Петю. Ну, сынок, за тое, каб нам жыць і жыць, на злосць супастатам. Не гаруй, што без нагі, не гаруй, Кажуць, чаму бываць таго не мінаваць? Судьба. Я вось з 15 -го года на дзеравяшцы. Таксама ад іх снарада. Ён кіўнуў галавой у акно. Саша, якая настарожна сачыла за ўсім, убачыла, як уздрыгнулі ў Лялькевіча бровы і задрыжала рука. Навошта дядька суцяшае, каму лёгка ў 25 год аставацца калекам, навошта пра гэта напамінаць. Але дядька не сунімаўся, але нічога, брат, нічога. Як бачыш, жыву, была б галава на плячах, а ў цябе яна ёсць. Чалавек ты вучоны, тэхнік, мы з табой яшчэ не адну дарогу пабудуем на злось супастатам. Дык, будзь маш, будзь. Маша не садзілася. Поле ўступіла ёй абавязкі гаспадыні, і яна завіхалася па хаце, шукаючы сабе работы і стараючыся менш быць на святле. Над сталом гарэла Аксаніна лямпа. Саша калыхала дачку, падавала капусту, падкідывала дровы ў печ, дзе варыўся другі чыгун бульбы. Калі выпілі ўсе, хто сядзіў за сталом, Саша паднесла пачастунак суседкам. Бабулі хрысцеліся і казалі аднолькавае пажаданне: « Няхай табе Бог шчасця дае, каб шчасліва жылося вам. Прыгублівалі для прыліку, выціралі рагамі хустак вусны і адмаўляліся ад закускі. У Саша ад іх простых і шчырых слоў балючасці скалася сэрца. Ха! каб нам шчасліва жылося. Бабулькі родныя, каб вы ведалі, хто мы. Але так трэба. Так трэба, так трэба. Мужчыны не саромеліся закусваць, але больш налягалі на гуркі і бульбу, бо ведалі, што сала ў гэтай сірочай хаце не сваё пазычанае. Лялькевіч выпіў, з'еў гарачай бульбы, бледны твар яго пакрыўся нездаровымі чырвонымі плямамі. «Што, братка, кажуць, страх, што робіцца ў гэтых э, лагерах?» – спытаў Хвядос, з жахам думаючы, што ён таксама мог трапіць туды. «Ды ўжо ж, вядома, У палоне не ўцешчы ў гасцях, стрыман адказаў Лялькевіч, зірнуўшы на Даніка, які адзін за ўсіх апетытна ўплятаў сала. Кажуць, раненых ды хворых яны канчаюць там душагубы праклятыя, азвалася тётка Ганна Раманова жонка. Лялькевіч кінуў позірк на Сашу. Яна стаяла ля калыскі у сваю чаргу глядзела на яго, разумеючы, як нялёгка адказваць яму на такія словы. Трэба захаваць асцярожнасць і ў той жа час не здацца гэтым добрым людзям чужаком, не страціць іх давер. уздыхнуў. Розныя і сярод іх ёсць. Некаторыя на вайне звярэюць. Ох, звярэюць, звярэюць, горш за звяроў робяцца, не стрымалася зноў Ганна. А ўвогуле ёсць міжнароднае правіла, як адносіцца да палонных, змякчыў Лялькевіч свае цётчыны словы. «Эх, братка ты мой!» – махнуў рукой Роман. «Правіла ты хацеў ад гэтых супастатаў, га? Ха! Бачыў ты ў іх правіла, га? Бачыў?» «Дачка моя прося, што ў баршчоўцы замужам расказвала!» Умяшалася ў размову адна з бабуль, што дагэтуль маўкліва сядзела на лаве. «У тую нядзельку...» прыходзіла адведаць мяне. Дык яна і расказвала: Вялі гэтыя ірады паўз іх сяло, Можа, тысячу нашых салдацікаў. Вывелі на луг і ўсіх палажылі саколікаў. Завошта, а? Божачка ж ты мой завошта, колькі крыві людской льецца. Мабыць, адчуўшы, што размова набывае не зусім пажаданы ў такіх умовах характар, Хвядос пытаў: « І многіх яны адпускаюць. Лялькевіч вырашыў: Лепш няхай падумаюць, блага аб ім, чым адразу наклікаць падазронасць паліцыі. Хто-небудзь з жанчын па наіўнасці сваёй раскажа, якія размовы вяліся ў дзень яго прыезду, і ён можа аказацца пад наглядам гэта вельмі і вельмі непажадана. «Многіх», – адказаў ён, – «а што ім цяпер баяцца? Кажуць, Москву ўзялі». Але атрымалася горш. «Ай, Москву!» ажно страпянулась Аксана. «І вы паверылі, а? Ой, брэшуць яны сабакі! Яны яшчэ перад святам крычалі пра гэта, я сама чытала!» Даніка зірнуўся на вокны. Поля тузанула суседку за рукаў. «Ксана!» Дядька Роман хутенько схапіўся за пляшку. «Эх, выпьем, браткі, яшчэ па адной, а? Выпьем на злость!» забулькала самагонка. Thank you. Заскрыпеў кручок на столі, за які была падвешана калыска. Саша гайданула яе мацней, чым звычайна. Аксана таксама зразумела, што сказала за лішні і схапіла налітую дядькам шклянку. «Вып'ем, мужчынкі, вып'ем, бабы, Саша! Саша, чаму ты адна схаваешся за печ ды за люльку? Хадзі да стала!» сядай побач з мужам, мы паглядзім, якая вы пара, ці падыходзіце вы адно аднаму. Астатнія жанчыны, сваячкі і суседкі падтрымалі яе. Праўда, Саша, ну што ты ўсё яе калышаш ды калышаш, спіць дзіця, няхай спіць сабе, а ў печы поля паглядзіць сядай. І нават данік, таксама сказаў паважна сур'ёзна: «Сядай, сястра. Аксана падхапілася, абняла яе, прывяла да стала. Ёй далі месца побач з мужам. Яна села, сцішаная, нясмелая, нязграбная. А ўсе ў вёсцы ведалі яе як самую вяртлявую, дасціпную, вясёлую дзяўчыну. І яе палохала уласная скаванасць убачаць іх побач і адразу зразумеюць, што ніякія яны не муж і жонка. Саша, панурыўшыся, глядзела ў шклянку з мутнай вадкасцю, якую ёй нехта падсунуў. Маша, подруга ты моя дорогая, гляджу я на тебе, дивлюся быццам, и не рада ты, что вернулся твой Петя, а? Божечка мой, да нехай бы мой Иван вернулся, а? Без ноги, без руки, я на руках его носила б, як дитя. Ой, але хто ведае, ці вернуцца нашы? Може би давно вже худови і діти наші сіроти. І Оксана залилася сльозами, а слідом за йою і інші жанчини. Сябры выслухалі старонкі кнігі Івана Шамякіна трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя.